Hanchis Kaj capítulo. contesta contesta contesta Alin MI man runapam mana Y Ichaqa mana huchapakunanpaqmi sapakama WARMIYO husayuq kanan. JOSAJA de Bernintam complinan Guarminguan WARMI warmipas de Berninta complinan JOSANGUAN Warmipa cuerponga, manam kikinpañachu, aswanja husampañam. Husapa cuerponpas manataqmi kikinpañachu, aswanja warminpañam. Warmikichikwan ota husaykichikwan kaytaqa amayani Nigaspaha Nigaspaja niganakuychik iskaynikichik Diosta mañakunaykichikpaq, huk iskai punchaw tantiyanakuspallaya. Chaymantaqa kaqllayaka Kuichik yangañatag mana aguantaita atiptikichik, satanas kichikman. kichik nikichik paimi, manam kamachispaychu. Ñuqaqa munaymanmi, kupas nyuhaina kanankuta. dios Diosmi sapakamaman atiyta hun. Wakinmanmi hun casado joaquim wakinmanñataq soltero viuda Solterokunapaqwan viudakunapaqmi ichaqa Kanman mana kasarakuspa Yuhaina KAININKO Mana AGUANTAITA atispaya ichaqa KASARAKUIMI Kasarakuymi HUGNING huknin huknin mantaja, Casado kahkunatam yaja kamachini. Warmiqa San mantaja rakikuchunchu. KAI kamachikuyqa manam asuanga señor señorpam. Rakikuruspanqa amataqya Quanja kasarakuchunchu ya ya amistachun. Kusampas de dejachunchu warmintaja, Wakinkunata michaqa ñuqa Manam señorchu. Hukwaq wawqipa warmin dios Diospi mana iñiq Hauka hauka paywan hinaptinga amayara Kikuchuncho. Chaynata hukaq warmipa dios Diospi mana Inir, ichaga hauka yachakunqa paywan hinaptinga amayara kikuchuncho. Dios pi mana iñig Dios par sapaqchasqam, Dios pi iñig raiko. Chaynatajmi Dios pi mana iñig Dios par Dios pi iñig usangrayku. Mana chayna wawa churikichikmi kanman, Dios pi mana kunapa churinkuna hina. kachkan Dios par. Dios pi mana iñi jari otak warmi rakikuita rakikuyta ya. ya, pega wawqipas panipas libriñam. Diosqa haukaya imanmi. Mana rakikuspaqa, yajapasmi husaykita salbawaq. Husapas me warmikita salbawa. Imayna kaspapas, sapakamam kausanan pa señorpa husqanman hinaspat hinaspa pa sapakamata hayasqanman manjina. kamachini liapa inyekunapa huñunakuyninpi. Pitapas judio hina jata Dios hayaptinga hina señalas kachun. Mana señalasjata hayaptinga amatahia señalachikuchunchu. Manam Manancho señalasqa otar mana dios kayninchikpas allinqa Diospa kamachikuyninkuna Chikmi. Dios hayaptin imaynam kasqankuman hinallaya Sapakama Cachum, Serviente kachkaspallaraq, Hayasha captiqueja manam Manancho, Libracuita atispaja libracuya. Serviente kachkaptin señor hayaptinga libriñam Señor taservinampa, Chainatajme libre kachkaptin señor hayaptinga cristopa servigninña. Dios mirantes urgankichik presioan. Chaynaqa amaya runapa servientinqa kaychikchu. Chainaja panicuna. Imainam hayasqa kasqaykichikman hinaya, Dios don hatiichi. Doncella manam señor señorpa consejo ichaja señor juni payabas confianza hina, confianza allí en mi pipa solterulla kanman, mana allin tiempokunapi kasqanchikrayku. Casado kaspaja amayara kikuychu sapallayki Kaspaha Amatahia warmita Maskaicho, Chaywampas kasarakuspaikeha manam huchalikuchkankichu. Doncella Kasarakuruspampas, manataqmi huchalikuchkanchu. Kasarakuqkunam illaqa kawsayninkupis sasachakuypi kanqaku. Nyuhaha munaymanmi mana sasachakuyniyuq kanaykichikta. Panikuna, Kaitam niita Munaikichi. Manañam tiempo kanyachu chaymi Mantaha kasadukunapas Kausanang mana kan kanman hinaña kunapas kunapas, mana kananko hinam Kusis kunapas, mana hinam kananku mana kapuqniyuq hina kananko Kaipachapi pachapi allin kunapas, alin allin mana servichikohinam kananko Kaipacha pacha Munaimanmi mana afanniyoh kanaikichikta. Soltero kajkunaqa, ukupakun señorpa kajninkunallapim, paita AGRADANAMPA Casado harikunañataqmi ukupakunku KAIPACHAPI pachapi kajkunamanta, chainapi warminta AGRADANAMPA Casada warmeja, manam doncella warmi hinachu. Doncella warmeja KAJNIN KUNAPIM ukupakun, cuerpompiwan espiritumpi Dios pajsapajchasqa kanampa. Casada warmiñataqmi ukupakun, kay pachapi kaqkunamanta, chaynapi husanta agradananpaq. Kaytaqa nikichik allin nikichikpaqmi, mana cuspaichu, asuanja allinta kausaspa, mana hukpi afanakuspa señorta y Ichapas doncilla churinmanta pipas piensanman, Paya payayarunman, nispa. Chaynata piensaspan kasarachita monaptinja allinmi, ya, manam chayqa uchachu. Ichaqa Chupipas, mana obligas kachkaspa, libre kasqanman hina munanman warmi churinqa doncillalla kananta, hinaspaqa allintam ruran. Chaynaqa kasarachispaqa allintam ruran, mana kasarachispanñataqmi aswan allintaraq ruran. Casada warmiqa mancho rakikunmanchu manta. pay kawsachkaptinqa. Husan wañukuptinmi Librina libriña munashangwan kasarakunampa. Ichaja señor pi iñiqwan. Ichaja tantiasqayman hinaga. mana kasarakuspanmi asam kosikuyniyuqa kanman. pa Diospa Espiritonga, pipas kaskanta.